Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo za naših duša Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je uputen i nikoga u zablu ne može odvesti. A koga ona azze wa ostavi u zablu, taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Se doćim da nema istinskog božanstva koje zasluže da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I se doćim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga on subhanahu wa ta'ala postao sa istinskom vjerom, da istigne sa svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivom učnicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kroćenim majicima u prevodu glasi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao njemu pokorni i sredani muslimani. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od čovjeka a od njega i njegovu drugu stvorio. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i nekidajte rodinske veze. Bojte se Allaha učinjenog onako kako jedni drugi je dozivate. Rodinske veze nekidajte, nek znate da Allah subhanahu wa ta'ala nad vama bdije. Oni koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari pod dinu sunovatarije. Stvari ne ukemele na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Bitna riječ njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda vodi u vatre da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od Draga braćo, na prvom mjestu da kažem da obratite pažnju na džuma namaz, da izbjegnete nedovisna sjedina i ponašanja, da izbjegnete drimanje na džuma namazu, nego da bi stekli nagradu, da imaš nagradu džuma namaza, da bude okrenut u pravcu imama ili da gledaš u njegovom pravcu. Da bi stekli iša Allah Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Da bi se džume namaza očistli, a da smo dobili nagradu onom s kojom Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan. Da ne bi ispala da smo džume namazu drima i odmara, nego da to sa vidjenjem pratimo i da tražimo Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i da bismo stekli da reke petka u kome Allah subhanahu wa ta'ala dao posebne odlike. A danas ćemo ište Allah spomenuti pa stvari koje su vezane za strpljivost i ustrajnost u vjerovanim braću. Jer primjerno je nakon određenog vremena kada se koji ljudi počnu dešavati stvari i umisljana da smo mi stari muslimani ili da smo mi stari mužahidi, da smo mi okoljeli vjernici, a ne ima nas u mesečinu. Te riječi vraće izlaze iz usta, iz ponosa i samo do pazljivosti, jer čovjek iman i vjerovanje se dopada samo njemu. On smatra ako dođe u mesečinu, u Allahovu kuću da čini srdu njemu azze o džel i kaže da voli njega subhanahu wa ta'ala, dođe na namaz od petka do petka. Jedan dođe svako pet dana samo na jednu jaciju, a jedni ne dođu nikako čitav u sredicu. I kaže, ja volim Allaha subhanahu wa ta'ala, zašto ne početi sjebo uzvišenu kuću ako ti iskreni? Zašto primak se džumija došao si samo sveta do sveta na nama? I u to ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahi mi. Sad ćemo vidjeti šta navode ispravni prevodnici. Lahko je na jeziku vrake prevaliti, mi smo ehli sunnet. Mi slijedimo Allahovu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ostavljamo novotare njihove novotarije. A lovo sad je u džami svaki vakat, a brata nema po pe dana. Nema ga po tri dana u Allahovu kuću. I kad ja sam iskren, ne trebaju mi novotarije. Dođi moj brate na sveću Allahu azze wa džel, da kaže subhan rabbi al-i'la, kaljen je taj moj uzvišeni gospodar. Dođi da kaže su džematu amin, je Allah u nas ovu dobu koju imam proučio. Pa dođi da se potružiš da i ti bude imam da proučiš i da čujemo milozvučne glasove učenja Allahove knjige. Međutim, se od nama postaje teško. I to postaje teret mnogima. Mi smo spominjali, dragi moji, naše djedove i očeve. On je sa komadom razjelog somuna isao odade pjece na posao želeću. Krene ujutru u tri sahata da bi na poslu bio usredan. Četiri sahata ide pjece da zaradi komad somuna. Ali je klanjao nama. Mi u kući sjedimo Allah dao nam mesa. On je samo komad razjelog somuna drzao u džepu. Mi imamo meza filećeg, junećeg, imamo salama i pašeta da ih zaberemo. I brat jedi u kući puno stomaka i neće dođe da klanja. I kaže, ja sam iskren. Ko kaže da je taj sve koji meni govori? Pogledajte za kralje Hasan al-Basri Rahmatullahi Ali. Kaže, ovca je pametnija od čovjeka. Kad je to nečovan, ona prestane pas i gleda šta će joj odreći. Ja tako obraću, jeste. A on se najviše voli da pasi. Kad on sam daže, zna ako nadikne dva u čeka šta će on reći. Da čuje komandu. Kaže nazad, ona ide nazad. Napred, ona ide napred. A čovjek je kaže, gori kako se Allahove ajeti uče, oni ne hraje na to kad bude opominjan, on ne daje na to. Kad sluša hudbu, on drima. Nije to obraća odlika istanja Allahom i robova. Nije to odlika robova koji su srpljivi. Da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Da sve saha tako treba navijet, ali da se uđu na nogama. Da pet mobitela ako treba zvonija da se u na namazu da u porodici postoji osoba koja se pokriče na namaz. I kako je lijepo odvojiti dječku braća da se čisti i iskreni. Kad bude sešta da jedan djeca u babo izlazi kaže tak je podne. Mala djeca četiri, pet i pet godina. Od kojega ako se neka sjećam prevali da se djete sjera u mesti. Da kaže babo desno da jedan izlazi. nije tebi mjesto u kući. Zašto ovo, braće, sve govorimo? Govorimo iz opasnosti koju Allah subhanahu wa ta'ala upozorava za ajete u kojima se opominju ljudi. Kako kaže uzvišenje Selsila, وَإِذَا تُتْوَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Kada budu opomenuti kad se čitaju ja Allahovi ajeti, okreću se kao da i nisu ni čuli. Uzizu se i ohovi. Na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala i se sila وَيْنُ لِكُلِّ أَفَّاكِ لَسِينَ يسمع آيات الله آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كلم يسمعها فبشره بعذاب أليم Hoćete da vam kažem kome dolaze šeitani, Kome se spuštaju šeitani, onima koji čuju Allahove ajete, zatim glave okreću kao da ih nisu ni čuli, na vijesti njima volnu pati. Zašto? Zato što okreće glavo da Allahovi opomena. I od potrebno razumnom čovjeku govoriti, pet godina nemoj hodat pored mesti da dođe na klanja kod reče. I u dovoljno pozivati ovaj narod 15 godina kažeš, Boj se Allaha, nemoj to raditi, on i dalje radi namjerno. Jer potrebno razumnom čovjeku da hoda i pali i hranja motore i ostala vozila u vrijeme namaza. Jer potrebno gradu koji stoji ovdje i nazove ti sada, ako ne uči jedan od ove kući. Gdje je tu je draga razum? Gdje je tu ova nagrada koju hoće robot? da kaže ja hoću nagradu Kur'ana i sunnata, ja hoću Firzeu, ja hoću društvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ležao u hladovini dok je učio jedan? Nije. Da li je njegov mubarek toma bio sit? Nije. Nego je bio vladan, ali je na Allahovom putu. A naši su toma koji puni, ali leže vraća. Da ne govorimo da ovih jednari, mi smo se nagovorili onima puno. Potrebno je da govorimo i onama. I u petko donije snogu ovdje deseti u pet minuta, u tri minute, da dođe sa vlavu Subhane Vatala iskreno. I hlasan, da robe je samo njemu akzelo džel. I da ne izmišljaš priče kako je ti ova ili ona što ti ne voješ ovu čudeći. Ti si ti zato što te je svetano zmanuo. I dao ti da si ti pa ti je teška noga poslala da je doneseš na, na nagradi da je doneseš da je prebaciš preko praga. I da u, zato braćo draga kad se uči iz ova ulazka u mesti, E'uzu billahi l'azim, وبسلطانه الكريم utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala veličanstveno, uzvišeno, utječem se njegove veličanstvenosti i vođi i moći, Mire šeitan ir rađi, od šeitana prokleto. Ako nisi došao, kako će se onda utječat? Jer poslani sallallahu alaihi wa sallam najavio opasnost toga na kad je dođe mi da uzme određeni broj ljudi da mi saberu drva. I da ode onima koji nisu došli na namaz u mešći da im zapali kuće. Ne kaže ovdje da njiha izvede iskuća, nego da sve zapali komplet. Zato što i ne ima na nama namazu. Pogledajte dalje što kaže Hasan al-Fatir Rahmetullahi Ali. Munafi klanja da bi ga ljudi vidjeli. A kada mu prođe nama svejedno moje. I kada ne da ne zreće, a ti to mu je Kaže Hasan al-Fatir Rahmetullahi Ali, to je munafi da nas Allah sačuva tih osobina. Nakon građu da smo ovo shvatili i razumijeli, za našu nagradu inša Allah kod Allah subhanahu wa ta'ala i da se poklopi naša iskrenost i rijeki koje govorimo i uvjetenje koje nosimo u sebi da se potrebi za praktom i da radimo ono što govorimo. Time hoćemo da danas ukažemo na crtljenje i saboru Zabor kad se kod nas radio prevodi i na ovim prostorima prizije tumači da kaže šta je sabor, kaže sabor je kad ti neko umre da osrti za plavo nevinci. Sabor je ako ti neko podljedi suša pa nije dobro rodio grah i trompi da osaboriš. Međutim, radio sabor ima širi pojam od toga. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete sura Ali Imran. En se je يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون O vi koji vjerujete budete strpljivi i izdržljivi i na granicama gdijete Allahovi i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite, da biste postigli uspjeh. Ebu Horeira radi Allah Han kaže svome bratiću, o bratiću moj, znaš li povodom tjeba je objavljen ovaj jaj, kaže, ne znam. Kaže u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste bilo borbe i bitke i bilo bijenja na Allahovom putu. Međutim kaže ovaj ajet je objavljen pomoćom onih koji žiju u mescidu na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i kvalitu. Drugi učenjaci kažu da se odnosi na obje stvari i na one koji sviju i čuvaju pet namaza dnevnih vakata i na one koji sviju na Allahovom putu. Pa ćemo ukazati i sada i na te namazati. Kaže dalje u ovome komentaru ovoga ajeta, Hakan al-Basri rahmetullah i arej, kaže, šta je to jaju alladina amenu zbiru, ovi koji vjerujete budete strpljivi, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala daje robojima da shvate da budu skrpljivi na Allahovom dinu s kojim je on uzvišen i zadovoljan. Kako kaže uzvišenje sa El jevme ekmeltu lekum dinekum, o esnamtu alaikum ni'mati o razitu lekum od islame dina. Danas sam vam vašu vjeru savršio, upotpunio blagodat svoju prema vama i zadovoljan sam da vam vjera bude el islam. Kaže ovaj učenjak, Kaže, strpljivo se da bude strpljiv na Allahovom dinu. I kad ti je teško, i kad ti je lahko. Da bude strpljiv na onome šta ti Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa vjerom. I kad ti je teško, i kad ti je lahko. I kad ti je u izobilju, i kad ti je u Da bude strpljiv na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Otprilike je vratio kako učinati sumac je vežan isto za ovaj ajet i za ajete u suretu Zakara u kome kaže uzvišen je sa zbira. Ja i mladina amen ste ino mi sabri vas sada inna Allah na sabi in. Ovi koji vjerujete, tražite sebi pomoći u srpljivosti i obavljanju namaga. A Allah je na strani onih koji su srpljivi. Kaže u ove tri vrste strpljivosti. Jesu da bude strpljiv na onome što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da ustraje su tome. To je prva strpljivost žena. Da bude strpljiv na onome što ti Allah hađa o na naredio i zar nije vraće dolazimo u iskušenje, zar nije od zanoteće i određeni ljudi sve škođe da se strpi na pet fakata namaza. Pa se to svede na pet dana. Nema sabora, zašto? To ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Na svim narazama od Allaha azze wa džel, tragi se srpljivost. Sljedeća srpljivost je na svim zabranama. Sve se ti Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ostavi. I to je srpljivost. Treća vrsta strpljivosti jeste ova koju mi smo samo zadržali kod sebe, da bude strpljiv u ljedaćama i onom što ti Allah subhanahu wa ta'ala u kaderu propisao. Pa ako ti neko umre da se strpi, i kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađi on. Mi smo Allaho i njemu se vraćamo. Sve što ti Allah subhanahu wa ta'ala uzme kao iskušenje, kaže u agasiri sabirini obraduj one koji se crpe na onome što od Allahovog kadera bude propisano. Znači da bude srpljiv na onome što te Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da ustraje s tome. Mnogi su braća se zauzdali i krenuli i putem Korana i Sunneta. Međutim, gdje su danas? Gdje je ova srpljiva na onome što Allah naredio? Mnogi su isto tako krenuli pravim putem ali su upali u zabrane gdje je ovo sada Subhanahu wa ta'ala zabranio. I na treće mjesto na ono je sada Subhanahu wa ta'ala zadnje od iskušenja da čovjek bude na tebe strpljiv, a ne da ne uzme da je ta'ala dvije ruke da govori Allahu azze wa jel ono što je uzvićeno ne dolikuje i da bude srdi sana ono što je Allah Subhanahu wa ta'ala propisao. Molim Allah uzvišno da nam podari snage da budemo strpljivi i izdrživi braće. Ovo je put uspjeha i put spasa da ustraje na onome što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da se kloniš onoga što on akzeva žel zabranio i da ustraješ i da bude pomiren sa onim što ti on uzvišan i u kaderu propisao. I vraćamo se na ovome ajtu suratu Ali Imran, kaže mu da radi Allah, moj bratiću, ovaj ajet je objavljeni, povodom oni koji zbiju u mescidima. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao da li u ovom efektu vezan za one koji braćo budu strpljivi i čekaju namaz do namaza. Kad dođe na podne namaz, jeka čeka i Kad dođe na akšan, jeka čeka sabah. To su oni koji zviju i čuvaju ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Kaže, povodom njih je objavljen ovaj raj, Oni su srpljivi i srpljivi i čuvaju i vade i čuvaju namaz za namaza. Kaže, po sami sallallahu alaihi sallam, to je riba. To je pripravnost na lavom putu. Drugi učenjaci koji kažu da se i ovaj drugi dio odnosi na ovaj raj, jeste na prijez na granicama, to jeste na straži u borju protiv nevjernika. A nagrada u borju protiv nevjernika, kako je velika, u Hadisu je spominjao komentara ovo na ajta jednu kestira u srciru, da je poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao, jedan dan i jedna noć, Bdijenja na Allahovom putu je bolji od mjesec dana klanjanja i posta. Jeste dana da čovjek posti i klanja bolja jedna noć i dan divene na granici na Allahovu putu, zato što oko koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da njemu uzvišeno bude u izvaretu, braka drži i budi i mozi i nevjernike da ne bi napali islami muslimani. I Allah subhanahu wa ta'ala mu dao ovu napad. U drugom hadisu kada poslani sallallahu alaihi wa sallam, jedan dan zbijenja na Allahovu putu je gori od čitavog dunjalka i sve što ima na njemu. Jedan dan je gori od čitavog dunjalka. A zamisli ti da mi zbog dunjalka ostavimo svaki dan po četiri, pet faktova u večer. A jedan dan gori od čitave zemarske kube i sve što ima na njemu. A u nas radi dunjalka svaki dan na nazi odasvijem jedan zaljubin prolazi i tako čovjek živi. I četla da susretne Allaha Subhana wa ta'ala pitan se kako. Da kaže gospodar moj, ja sam živio, ti si mi dao 50 godina, nikad nisam dolazio na sabah. Gospodaru moja sam živio 50 godina, nikad nisam dolazio na podrejne i kindiju. Na jakiju sam bio umoran. Pa će moći vam tako kazi, vidite ga tim, brate. Zato su polke džume da se vrati sa Allahu Azze wa Jel i da mu bude pokoran i srpio na onome što ti on uzvisan i naredio. Jer gledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje u ovome ajetu. Pa donosimo prvo ovaj ajet. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala. da kaže ovdje, bojte se Allaha da bi se postigli uspjeh. Mi ovdje odlično kažemo da bi se postigli uspjeh nije na Amiretu. U komentaru ovog ajta kaže mi Kretvi Rahmetullah Ali, navode se riječi ispravnih redovnika, kaže da bi se postigli uspjeh i na ovom svijetu i na ovom svijetu. To je tumačenje da bi se postigli uspjeh. A kaže da počinete uspjeh na ovom svijetu, da čuvate, badate, da održavate bratske veze, Jer zatke veze su vraće u temelje na ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Teško onome koje prekine. Na bizaje hrasta. Zbog čega ponovo zbog unjavuka. Kada ne treba mi vrat umro je zašto za par penina. Ne treba mi ja sam sad iz grade završio zašto radi firmama. Ljubav koja spotada u ime Allaha adze ođel ne broji se u penizima. Niti se broji u dunjavuku nego se broji u ljubav prema njemu uzvišenom koji je vječan. I ta ljubav treba da traje do smrti i da dođe sve njega uzvišen da kaže gospodaru moj ti si svjedok da sam ja svoju braću volio radi sebe ađe o ženu. Radi sebe Allahu moj počišao sam i na haji. I od ja sam mnogo čuo dobra i bilo mi je prijatno druženje sa njima. Bila mi je ljepota i milina stanja sa njima u Mercedu. To je ljubav ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A nije se god se zagatio dunjavka, gotovo i sve se veze prekidaju. Nećemo ni klanjati se zajedno zato što si mi ostao dužan par trenika ili nečega. Nije to, braćo, iskrena ljubav. Bojite se Allaha i pozdravite posljedni uspje i na ovome svijetu čuvajući ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio i biti u ljubavi da bi njega subhanahu wa ta'ala i da postinete uspjeh inshallah kad dođeš na sudnji dan. Jer će na sudnjemu danu biti postavljeni minberi od svjetlosti za one koji se vole radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nek se mi upitamo, smo dostojni tog minbera. Ko je iskren ima iskren ljubav prema onima koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, on se može nadati inshallah tog minbera. Ko ima hodnosti i pakosti u srcu, da nas Allah čak i otiči naša srca od toga, neka to ostavi dok je još na zanjavu. Nije vredna ljubav dirhama i dinara, nego ljubav uzvišena i velika zato što se temelji radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li u ovome ajte suratu Bekara kao ljudi se mi je skazila, ja i vajladina amenu sa'imu. Oni koji vjerujete tražite sebi pomoći, jer potrebna robu pomoć, zato jeste, Može li rob živit na zemlji bez Allahove pomoći? Ne može. Od koga treba da traži pomoć samo od njega uzvišeno? Od koga treba da se nada samo od njega ađe od zemlji? To je ta pomoć i ruha koju on traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. I gledajte se Allah subhanahu wa ta'ala kaže dali, u čemu da se traži pomoć? Kako? Kaže u strpljivosti, i obavljanju namaza. Da bude srpio radi Allaha subhanahu wa ta'ala na ovim narazvama i zabranama i da bude srpio na ono što bi Allah subhanahu wa ta'ala to pisao i da bude strpljiv i da pravi pomoć u obavljanju namaza. Hoće moj rog ustrajati kako smo naveli ako provede život da nije bio u mjesecu. Može li da njegova glava funkcioniše i radi da bude ovisan na Allahu subhanahu wa ta'ala ako ne dolazi na nama? Teško, braću. Nego se traži pomoć u srpljivosti i obavljanju namaza samo sa ustrajnosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je robove stvorio na zemlji jednu lagu vege u amela. Da vas iskuša, ko će od vas lijepše postupati? Tako da je rob braću svakog momenta u iskušenju. Svaki izrada, braćo, dan, kad osvane dan čovjeka započinja odmah sa sabahu i biva iskućan jedna kvajna u džemati u nije. Dolazi sljedeći vatak podni, pa dolazi i kizija, pa dolazi jaskan, ja će svaki vakak i svaki dan iskućenje. I svaki dan mene ti pisu, jel se ukladio u nisi, jel se bio u mesini u nisi, šta si radio i gdje ti se zanimu. Jesi li držao strah ili si držao ovo ili ono, ali nisi došao na nama. Jesi li nosio tvoj dan ili pred sebe, ili si došao da klanjaš nama. Svaki dan, drage iskušenje. A Allah je na strani oni koji su srce. Allah je na strani oni koji čuvaju namaz, koji se klonu zabrana i koji su zadovoljni sami što Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala. Iskrenom dovom, u ovome posebnom i odabranom danu, sa ovoga časnog mjesta da nas učini od onih koji samo njega uzvišenog obožavaju. Koji su strpljivi na onome što je on subhanahu wa ta'ala naredio. I molimo ga Azze wa Jel da nas učini od onih koji su strpljivi u ostavljanju zabrana i klonjenju od Molimo ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji su zadovoljni sa onim što je uzvišeni propisao. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم da je znači da spomenimo praktično kako se ljudi koji su razumjeli jer je Allah subhanahu wa ta'ala i počastio time da budu predvodnici u umetu. Borci na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Mi govorimo ovdje vrake o sabrom mesinu da čovjek lijepo po hladovini polako tihim korakom 5 minuta a već se dođe na klanje. Jer to sere pratio valva i Jer sere to vam je bratu gledajte braće njegovog imana. A mi tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala sir zelu. Kažemo Allah u nas dana najveće stepene u djeneti, jel ne? a ne možemo se strpiti da po hladovini dođemo da klanjamo Allah subhanahu wa ta'ala. Da, činimo i bale. Pogledajte ovu braću. U Afganistanu braća uzastopno neki Evo, 30 godina noći pušku na Allahovom putu. U Palestini ima, braće, 30 godina noći pušku na Allahovom putu i opet klanjamo imalo da ne ni starih gredova koji su iz onoga rod vremena 40 godina noći pustu na lavu puti opet klanju. Ima braće, spominjali smo gdje nevjernički avioni bombarduju u pola kraja braćom braće i samo Afganistanu i bratu Trančeu zamijetio polako i klanja nalazi se otkrireno. Pogledajte njegovog ubjeđenja. Pogledaj njegovog trpljenja i sabora. On tebi traži pomoći u srcijenu i obavljanju namaza. I zadovoljan je oni što će doći nakon tog namaza. A znao se kaže veći da pođa jedan dan u nevjerničkom bombardovanju aviona 180 braće predstavim jednom danu. I svi su zadovoljni Allahom i sadjerom, i svi su klanjali, i svi noće kuću i živu na granicama Allahom. Pogledaj njegove nazad. I vidite Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. Znači Allah uzvišeni pripremio Firdeo za posebne vraćne robove. Kad bi nas rekao sad na dunjavku pitao ko su ti posebni? Posebni su oni koji nosi pušku 30, 20, 15, 10 godina i klanjaju i barbeće i ustrajni su u tome. I kada oni imaju prednost. Ali i mi učimo za ovo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da i nas učini od takvih ali ga molimo Azzeva djel da nam podari snage da ispoštujemo ono što, rastu, govorimo i da budemo na namazi da čuvamo i da pijemo na tim granicama. Jer zato ne kažemo da ovo mala stvar na teritoriji koje je prokleti i komunisti evo 70 godina ovda ovdje i sire ateizam. Allah subhanahu wa ta'ala nas odabrao i počastio da budemo mi kategorije generacija ljudi koji će promijeti ehli sunnetsko učenje na ovim prostorima. Ako mi nismo u stanju da to izvršimo onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas radi, hoćemo biti nagrađeni za to. Zato se strah od nas povećava da vidimo naša djeva. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vidite, braće, ovo su velike stvari. Se sajtila وَإِنَّمَا يُوَكَ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابَ Zaista će oni koji su strpljivi, nagrali smo sve ovo, biti bez računa nagrađeni, bez hejsaba. Biti im rečeno odmah u žene, bez obračuna. Vidite da nije ni to malo nagrada. Onaj borac na Allahovom putu koji klanja u tranševu i čeka, ako pade tu i granata ili raketa, i on iz Allah odmah ide u žene. vidite Allahove pravde i ljede i ljepote u robovanju njemu azde o djel vidite koliko Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti daje rogu. samo rob treba da ustane zašto je nazvan kako nama saborom zato što vada i sople postelje usta tu i sve umite hladnom vodom i zrunde usta kod maj hladnom vodom to ne može stvar Ko može onaj ko iskreno moli Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže gospodaru moj, ti me osnadio ja ćeš da ti bude iskren i daj da mi najvažnija stvar u mom životu bude nama. Daj da mi najvažnija stvar bude da dođe u džema. I ponekad se počinimo kraće djeci, pogledajte ono se danas u školu. Njihov broj je nas broj u rezostiku se otvi uskovu nema i ovdje ja gledam da spali. To djece kada djece mene obraže kad ih vidi. Kad je ono uspilo sa deset godina da dođe na nama da brata nema, ja ne mogu to spati. A molim Allah da olaška svima i da popravi stanje, da nas učvrsti na uputi, da nam podari braće u strajnost i izdrživost na Allahovom putu. Jer ovo kad mi kažemo strpljivost, to je i strpljivost i izdrživost i u strajnost. Sve ova riječ je buhvata. I da dođeš kada Allah subhanahu wa ta'ala da si sve ovo strpljiv bio, da si sve izdržao i da si sve ustreo i da ovoga čeka bi se Allah nazad. Kako je uzvišen i objavio sa žila o innama tu akdavu na uđurakum je ona u tirame. Vidite u potpunosti vaše plate dobiti na sudnjem danu. Neće robiti zakinuti ako dođe na sabah. Nećemo biti zakinuti da će ostati za dženjalu da postavi jakiva prispava sve pa da uzvide i kositi ili nešto. Dobit će vam nagrad i sve da za jakiva da ćemo olakšati pisanje oskrbe i neće pohvaliti i ono što nije pokosio. Mi se sjećamo prošle godine braći koji su radi Allaha subhana u atara i vlada sa njemu kaže hoću da ispostim Ramadan Hoću da Allah subhanahu wa ta'ala bude mu ibadetu. Hoću da čuvam i da bude njemu uzvišenom u pokornosti. Jer mu manjka ovo zunjalu ka braćo nije. Mnoge su čak čajne ostale pokošene. Htjeli smo da Allahu i bare sinu nismo imali kad. I Allah uzvišen je dao bila i suca. Jer nam opet manjka ovo zvao vladi nije. Jer smo dostali živi gdje smo. Jer naš hajban bio zadovan gdje I ovo je godine Allah subhanahu wa ta'ala dao da je se da praša utrostručila u odnosu na prije iskušenje. Kad? Kad prvi da Allah subhanahu wa ta'ala ti opet dalje. Zato jemu subhanahu wa ta'ala činimo zahvalu. Jemu uzvišenom činimo dobu da nas podrži u strajnosti, da nam podari snage, da izrazimo da kraja svog života da jemu subhanahu wa ta'ala bude moj badati. Da to činimo nakon kako je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam a čitav svoj život sallallahu alaihi wa sallam je proveo i badetu i umro je i preselio je, a ostavio je mane da ljudi čuvaju namaz. Omer radi Allah na samrti mi će ljudima namaz. I mi kažemo i do sudnjeg dana, braćo, savjeti i preporuke, čuvajte namaz, braćo. I vodite računa da ga propisano vremenu klanjamo i da ga planjamo u džematu i da budemo od onih koji zajednički čine dobu Allah subhanahu wa ta'ala, učeći amin, uslišaj gospodaru naš. A to je, braće, teško, osim onima koji se Allah subhanahu wa ta'ala boji, čija se srca ispunjena straho poštovanje prema Allahu anđe wa djelu, i da to sa ljubavi čini. Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas učinio tako. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala pomogne i nas u braću, koja su nas pretekla u vjeri i na granicama. Čuvaj se Allaho u din. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uništi naše nepjetere na svakom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oskrbi siromašne muslimane da im svoje neizmjerne hađe i podari sve ono sve najbolje za njih. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izveti naše bolesne i ranjene. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da se smiluje našim umrlim. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje našem bratu Fadilu, koji je preselio to sam da bio zaboravio da kaže Allah subhanahu wa ta'ala je tog brata svojom milosti vratio u islam, brato, uputio ga i brat priča, ovo je znači prinaj, vezan direktno za ovu temu, kaže mi smo klanjali podne nama. Firmu tafir, znači, klanjali podne i sidi u nama i brat je uzao motornu filu i prošlo oko jelike i mesto. Klanio nazad i preselio Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ne bi mele čekao da mu uzme dušu. Ali on je klanio podne i sinu i tako se vratio svom uzvišenom gospodaru. Šta mislite, vraća sluge i jada ako čovjek ostavi nama. Ali gledaj usumi. Mi sad vidimo ovdje kad zahladi kako usumi još više hladno i znate, mnogi se radili ali brate je na uminjama. I volim Allah subhanahu wa ta'ala da ga nagradi, da svaki njegov nama, da mu oprosti svaki njegov grijeh, da mu podari džennetu se deo sam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.